มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐี ในเขตกรุงสาวัตถี On one occasion the blessed one was living at Savatthi Jeta's grove Anatha Pintika's park ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือนสองหลัง มีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดี ยืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้น จะเพิ่งเห็นมนุษย์กำลังเข้าเรือนบ้าง ออกจากเรือนบ้าง เดินมาบ้าง เดินไปบ้าง นี้ฉันใด ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละเราย่อมมองเห็นหมูสัตว์ ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติ เลวประณีตมีผิวพันดี มีผิวพันสาม ได้ดีตกยาก ด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิ์หมดจด ล่วงจักสุของสามัญมนุษย์ ย่อมทราบชัด ซึ่งหมู่สัตว ผู้เป็นไปตามกรรมได้ว่า สัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่นี้ ประกอบด้วย กายสุจริต วจีสุจริต มโน สุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ เชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ก็มีบังเกิดในหมู่มนุษย์ก็มี ส่วนสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่นี้ ประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ผู้ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฐิ เชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจของมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไปเข้าถึงเปรตวิสัยก็มี เข้าถึงกเนิดเดรัจฉานก็มี เข้าถึงอบาย ทุกติ วินิบาตหรือนรก ก็มี Then the blessed one addressed to the pickles. Pickles, suppose there were two houses with doors, and a man with good sight standing there between them, saw people going in and coming out, and passing to and from so too, with the divine eye, which is purified, and surpasses the human. I see beings passing away and reappearing, inferior and superior, fair and ugly, fortunate and unfortunate. I saw how beings pass on according to their actions Thus, these worthy beings, who were well conducted in body, speech, and mind, not revelers of noble ones, right in their views, giving effect to right views in their actions, on the dissolution of the body, after death, have reappeared in a happy destination even in the heavenly world, all among human beings. But these worthy beings, who were ill conducted in body, speech, and mind, revelers of noble ones, wrong in their views, giving effect to wrong views in their actions, on the dissolution of the body after death, have reappeared in the realm of ghosts, in the animal world, or in an unhappy destination, in perdition, even in hell. ภิสษุทั้งหลาย ในนิรยบาลจะจับแขนของผู้นั้นไปแสดงต่อพระยายมว่า ข้าแต่ท่านพระยายม บุรุษผู้นี้ไม่ประพฤติชอบในมารดาบิดา ไม่ประพฤติชอบในสมณพราหมณ์ ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอท่านจงลงอาญาแก่บุรุษนี้เถิด Now the abundance of hell s e i z e such a being by the arms and present him to a king Yama said Sir this man has ill-treated his mother ill-treated his father ill-treated recluses and Brahmins He has no respect for the elders of his clan. Let the king order his punishment. ในที่นั้น พระยายมจะไต่สวนซักไซไล่เลียง ถึงเทวทูตที่หนึ่ง กษัตริย์นั้นว่า เจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่ง ที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือข้าแต่ท่านพระยายม ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่าน พ่อหมาจำเริญ ในหมู่มนุษย์จะไม่ได้เห็นเด็กแดงๆที่ยังอ่อน นอนหงาย นอนเปื้อนกองมูดกองคูดของตนอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือ อ๋อท่านพญายมข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่าน ดีละ เจ้านั้นเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ได้มีความคิด ความดำริดังนี้บ้างหรือว่า ถึงตัวเราแลก็มีความเกิดเป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความเกิดไปได้ เอาเถิด ถ้าใคร เราจะทำความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ ข้าแต่ท่านพระยม ข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลย เพราะมัวประมาทเสียแล้วพ่อหมาจำเริญ เจ้าไม่ได้ทำความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้ เพราะมัวประมาทเสีย ก็เหล่านายนริบาลจะลงโทษโดยอาการที่เจ้าประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนี้ ไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ ไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้เจ้า ไม่ใช่มิตรอมาตญาติสายโลหิตทำให้ ไม่ใช่สมณพราหมณ์เทวดาทำให้ ตัวเจ้านั่นแหละทำบาปกรรมนั่นเองเจ้าจะได้เสวย วิบากของกรรมนั้น Then the king Yama presses and questions and cross questions him about the first divine messenger, said, Good man, did you not see the first divine messenger to appear in the world? Venerable sir, I did not. Good man, have you never seen in the world a young tender infant lying prone, fouled in his own excrement? and urine? Yes, sir, I have. Good man, did it never occur to you, an intelligent and mature man, I too am subject to both. I am not exempt from both. Surely I had better do good by body, speech, and mind. I was unable, venerable sir. I was negligent. Good man, through negligent, you have failed to do good by body, speech, and mind. Certainly, they will deal with you according to your negligence. But this evil action of yours was not done by your mother or father, or by your brother or sister, or by your friends and companions, or by your kinsmen, of relatives, was not done by recluses and Brahmins or the Devas. This evil action was done by you yourself, and you yourself will experience its result. พยายมครั้นไต่สวนซักไซไล่เลียง ถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นรกนั้นแล้ว ก็จึงไต่สวนซักไซไล่เลียง ถึงเทวทูตที่สองว่า พ่อหมาจำเนินเจ้าไม่ได้เห็นเทวทูตที่สองที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือข้าแต่ ท่านพระยมข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่าน พ่อหมาจำเริญในหมู่มนุษย์จะไม่ได้เห็นหญิงหรือชาย ที่มีอายุ 80 ปี 90 ปี หรือร้อยปีจากการเกิด เป็นคนแก่ซี่โครงคด หลังงอ ถือไม้เท้า งกงกเงินเงิน เดินตัวสั่นเทิม กระสับกระส่ายล่วงวัยหนุ่มสาว มีฟันหัก ผมงอก หนังเหี่ยว ศีรษะล้าน ตัวตกกระ อยู่ในหมู่มนุษย์ บ้างหรือข้าแต่ท่านพญายม ข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่าน พ่อหมาจำเริญ เจ้านั้นเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ได้มีความคิดดังนี้บ้างหรือว่า ถึงตัวเราแลก็มีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ควรที่เราจะทำความดีทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจข้าแต่ท่านพยยมข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลยเพราะมัวประมาทเสียแล้ว ดีละพ่อหมาจำเริญเจ้าไม่ได้ทำความดี ทางกาย ทางวาจาและทางใจไว้ พราะมัวประมาทเสียเหล่านายนิรยาบาล จะลงโทษโดยอาการที่เจ้าประมาทแล้วก็บาปกรรมนั้นไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ ไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ ตัวเจ้านั้นทำบาปกรรมนั่นเอง เจ้าจะต้องได้รับผลของบาปกรรมนั้น Then after praising and questioning and cross questioning him about the first divine messenger, King Yama, presses and questions and cross questions him about the second divine messenger, said, Good man, did you not see the second divine messenger to appear in the world? Venerosa, I did not. Good man, have you never seen in the world a man old woman at eighty, ninety, or a hundred years, aged, as crooked as a roof basket, doubled up, supported by a walking stick, tottering, frailed, youth gone, teeth broken, gray-haired, scanty-haired, bald, wrinkled, with limbs all bushy I have, sir. Good man, did it never occur to you, an intelligent and mature man? I too am subject to aging. I am not exempt from aging. Surely I had better do good by body, speech, and mind. I was unable, sir. I was negligent. Good man, through negligence, you have failed to do good by body, speech, and mind. Certainly, they will deal with you according to your negligence. But this evil action of yours was not done by your mother, or father, or by devas. This evil action was done by you yourself, and you yourself will experience its result. พยายมครั้นไต่สวนซักไซไล่เลียง ถึงเตียวตู้ที่สองแล้ว ก็ไต่สวนซักไซไล่เลียง ถึงเตียวตู้ที่สามว่า พ่อหมาจำเริญ เจ้าไม่ได้เคยเห็นเตียวตู้ที่สาม ที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือข้าแต่ท่านพยายมข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่าน พ่อหมาจำเริญ ในหมู่มนุษย์เจ้าไม่ได้เห็นหญิงหรือชาย ผู้ป่วย ทนทุกข์เป็นไข้หนัก นอนจมกองมูดกองคูดของตน มีคนอื่นต้องคอยประยุงให้ลุกให้เดินบ้างอย่างนั้นหรือข้าแต่ท่านพญายมข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่าน ก็เจ้านั้นเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ได้มีความคิด ความดำริดังนี้บ้างหรือว่า ถึงตัวเราแล ก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เอาเถิด เราจะกระทำความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ ข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลยพระมัวประมาทเสียแล้ว ดีละพ่อหมาจำเริญ เจ้าไม่ได้ทำความดีทางกาย ทางวาจา และทางใจไว้พระมัวประมาทเสีย เหล่านายนริบาลจะลงโทษ โดยอาการที่เจ้าประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนั้นแล ไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ เจ้าทำเองแท้ๆ เจ้านั่นแหละ จะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนั้น Then after praising and questioning and cross questioning him about the second divine messenger, King Yama praises and questions and cross questions him about the third divine messenger, said, Good man, did you not see the third divine messenger to appear in the world? No, I did not, Venerosa. Good man, have you never seen in the world a man or a woman afflicted, suffering, and gravely ill, lying found in his own excrement and urine, lifted up by some and set down by others? I have, Venerosa. Good man, did it never occur to you, an intelligent and matured man? I too am subject to sickness. I am not exempt from sickness. Surely I had better do good by body, speech, and mind. Venerable sir, I was unable. I was negligent. Good man, through negligence, you have failed to do good by body, speech, and mind. Certainly, they will deal with you according to your negligence. But this evil action of yours was not done by others. This evil action was done by you yourself and you yourself will experience its result พยายมครั้นไต่สวนซักไซไล่เลียง ถึงเตียวทูตที่สามแล้ว ก็ไต่สวนซักไซไล่เลียง ถึงเตียวทูตที่สี่กษัตริย์นรกนั้นว่า พ่อหมาจำเริญ เจ้าไม่ได้เคยเห็นเทวดูที่สี่ที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่าน ในหมู่มนุษย์เจ้าไม่ได้เคยเห็น พระราชาทั้งหลาย จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆ บ้าง คือโบยด้วยแส้บ้างโบยด้วยหวายบ้าง ตีด้วยตะบองสั้นบ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดเสียทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้าง ให้ลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้าง ให้ลงโทษด้วยวิธีขอดสังบาง การลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้ม คือต่อยหัวสมองให้แยกออก แล้วใช้ครีมคีบก้อนเหล็กที่ลูกแดง ใส่ลงไป ให้มันสมองเดือดพุ่งขึ้น เหมือนน้ำส้ม เดือดล้นหม้อ วิธีขอดสัง คือตัดหนัง ควันไปให้รอบจอหูทั้งสองข้าง และหลุมคอ แล้วรวบผมขมวดไว้ ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้น ให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผม แล้วใช้สายหยาบ ขัดกระโหลกศีรษะ ล้างให้ขาวดังสัง วิธีปากราหู คือใช้ขอเหล็กง้างปากให้อ้า แล้วจุดไฟในปาก อีกอย่างหนึ่ง คือใช้สิวตอกเจาะ ตั้งแต่จอนหูเข้าไปจนถึงปาก ให้โลหิตไหลออกมาเต็มปาก ดูปากอ้า ดังปากราหู วิธีมาลายไฟ คือใช้ผ้าชุบน้ำมัน พันมือทั้งสองข้างจนทั่ว แล้วจุดไฟ วิธีริ้วสาย คือเชือดหนังลอกออกเป็นริ้วๆ ตั้งแต่ใต้คอไปจนถึงข้อเท้า แล้วใช้เชือกผูกชุดคร่าไป นักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเอง ล้มลุกคลุกคลานไปจนกว่าจะตาย วิธีนุ่งเปลือกไม้ คือเชือดหนังให้เป็นริ้วๆ อย่างวิธีริ้วสาย แต่ทำเป็นสองตอน คือตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าตอนหนึ่ง ริ้วหนังตอนบน ห้อยคลุมลงมาปิดกายตอนล่าง ดูดังนุ่งเปลือกไม้ วิธียืนกวาง คือใช้ห่วงเหล็ก รัดศอกทั้งสอง และเข่าทั้งสอง ให้ตรึงติดไว้กับหลักเหล็กสี่หลัก บนพื้นดิน ดูดังกวางถูกตรึง แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนกว่าจะตาย วิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ด คือใช้เบ็ดมีเงี้ยงสองข้าง เกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อ และเอ็นให้ขาดออกมาหมด วิธีเหรียญกระสาบคือใช้มีดคม เชือดเนื้อออกเป็นแว่นๆขนาดเท่าเหรียญเงิน จนกว่าจะตาย วิธีแปลงแสบ คือสับเสียให้ยับจนทั่วกาย แล้วใช้แปลงชุบน้ำแสบ มีน้ำเกลือเป็นต้น ถูครูดสีไปมา ให้หนังเนื้อเอ็น ขาดหลุดออกมาหมด เหลือแต่กระดูก วิธีกลางเวียน คือให้นองตะแคง แล้วใช้เหลาเหล็กตอกเข้าช่องหูให้ทะลุ ลงไปตรึงแน่นอยู่กับดิน แล้วจับเท้าทั้งสอง ยกขึ้นเดินเวียน วิธีต่างฝ่าง คือใช้ลูกหินบดทับตัวบดให้กระดูกแตกละเอียด แต่ไม่ให้หนังขาด แล้วจับผมรวบขึ้นเขยา่าเขยา่า ให้เนื้อรวมเข้าเป็นกอง แล้วใช้ผมนั่นแหละพันตะล่อมวางไว้ เหมือนตังที่ทำด้วยฝางสำหรับเช็ดเท้า วิธีให้สุนัขถึงคือขังฝูงสุนัขให้อดหิวโซหลายวัน แล้วปล่อยให้ออกมารุมถึง พักเดียวเหลือแต่กระดูก พ่อหมายจำเริญจะไม่ได้เห็นพระราชาทั้งหลาย จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆ คือโบยด้วยแส่บ้าง หวดด้วยหวายบ้าง ตีด้วยตะบองสั้นบ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้าง ตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้าง ลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้าง ลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้าง ลงโทษด้วยวิธีปากราหูบ้าง ลงโทษด้วยวิธีมาลายไฟบ้าง ลงโทษดิวถีคบมือบ้าง ลงโทษดิวถีริ้วสายบ้าง ลงโทษดิวถีนุ่งเปลือกไม้บ้าง ลงโทษดิวถียืนกวางบ้าง ลงโทษดิวถีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้าง ลงโทษดิวถีเหรียญกระสาบ้าง ลงโทษดิวถีแปลงแสบบ้าง ลงโทษดิวถีกลางเวียนบ้าง ลงโทษดิวถีต่างฟางบ้าง ราดด้วยน้ำมันร้อนร้อนบ้าง หรือให้สุนัขถึงบ้าง หรือให้นอน หงายบนหลาวทั้งเป็น เป็นบ้าง หรือว่าตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง เจ้าไม่เคยเห็นหรือข้าแต่ท่านพญายมข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่าน พ่อหมาจำเริญเจ้านั้นเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ได้มีความคิด ความนาริตังนี้บ้างหรือว่า ได้ยินว่าสัตว์ที่ทำกรรมอันลามกไว้นั้น ย่อมถูกลงโทษชนิดต่างๆ เห็นป่านนี้ในปัจจุบันจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงชาติหน้า ควรที่เราจะทำความดี ทางกายทางวาจาและทางใจ ข้าแต่ท่านพญายม ข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลยพระมวลประมาทเสียแล้ว ดีละพระมหาจำเริญเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้พระมวลประมาทเสียเหล่านายนิริบาล จะลงโทษโดยอาการที่เจ้าประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนั่นแหละไม่ใช่ผู้อื่นทำให้ เจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั้นจะต้องได้รับผลของบาปกรรมนั้น Then after praising and questioning and cross-questioning him about the third divine messenger, King Yama praises and questions and cross-questions him about the fourth divine messenger, said, Good man, did you not see the fourth divine messenger to appear in the world? No, I did not, venerable sir. Good man, have you never seen in the world when a robber culprit is caught, kings having many kinds of tortures inflicted on him, flogged with whips, beaten with canes, beaten with clubs, hands cut off, feet cut off, hand and feet cut off, ears cut off, nose cut off, ears and nose cut off, subject to porridge pot, subjected to Polish shell shave. The punishment subject to the porridge pot. They crack open his skull. Take up a hot iron ball with thongs, put the ball inside, and boil his brains until they overflow. Subject to polish shell shave, they cut the skin in the area bounded by his upper lip, and roots of the ears and gullet bind all his head hairs into a knot, tie them around a stick, and pulled it up, so that the skin, together with his head hairs, comes off. Then they rub his skull with coarse sand and wash it until it become color of a conch shell. Subject to Rahu's mouth, they force open his mouth with a spike and burn a lamp inside his mouth, and they dig into his mouth with a spade until the blood flows and fills his mouth. Subject to fiery wreath, they wind an oiled cloth around his entire body and ignite it. Subject to flaming hand, they wind an oiled cloth around his hand and ignite it so that it burns like a lamp. Subject to blades of grass, they cut the skin from below the neck down to the ankles into strips. They fasten him with rope and drag him. Prisoner walks on his strips of skin, falling down and struggling until he dies. Subject to dress, they cut the skin into strips as the blade of grass, but they cut it into two parts from under the neck down to the waist, and from the waist down to the ankles. Upper stripped skin hangs down, covering below the waist, as in a bark dress. Subject to antelope, they use metal rings to bind the two elbows and two knees to four metal stakes in the ground. He looks like a crucified deer they set a ring of fire around him until he dies. Subject to meat hooks, they used metal hooks with two barbs, hooking into the body and pulling out skin, flesh, and ligament out. Subject to the coins, they sliced off coin-sized piece of flesh from the body with a sharp knife slice by slice, until he dies. Subject to lime pickling, they cut into the flesh over the whole body, and use a brush soaked with fire water to sting and cause pain. For example, salty water, scraping and scrubbing the body vigorously until skin, flesh, and ligaments are torn down to the bone subject to pivoting pin. They lie the person down on their side, and they drive a metal spear through the ear holes into the ground. They hold two feet up and pivot the body around. Subject to rolled up pallias. They roll a ball of rock over the body, breaking the bones without tearing any skin apart they grab his hair, holding his body up, and shake the body vigorously until the flesh settles together into a heap. Then they use the hair to wrap around this so it looks like roll-up palliasse. Subject to thrown to be devoured by dog, they confine a pack of dogs without feeding for several days until they are ravenous. Then they free the pack of dogs to devour the subject until all but the bone are left. Good man, have you never seen in the world when a robber culprit is caught, kings having many kinds of tortures inflicted on him, flogged with whips, beaten with canes, beaten with clubs, hand and feet cut off, nose and ear cut off, subject to the porridge pot, subject to polish shell chafe, subjected to Rahu's mouth, subject to fiery wreath, flaming hand, blades of grass, bark dress, antelope, meat hooks, the coins, lime pickling, subject to pivoting pin roll up paellas, stashes with boiling oil, thrown to be devoured by dogs, impaled alive on stakes, having his head cut off with a sword. Have you never seen all this? Venerosa, I have. Good man, did it never occur to you, an intelligent and mature man, those who do evil action have such tortures of various kinds inflicted on them here and now. So what in the hereafter? Surely I had better do good by body, speech, and mind. I was unable, venerable sir. I was negligent. Good man, through negligence, you have failed to do good by body, speech, and mind. Certainly, they will deal with you according to your negligence. But this evil action of yours was not done by other. This evil action was done by you yourself, and you yourself will experience its result. พยายมครั้นไต่สวนซักไซไล่เลียง ถึงเทวทูตที่ห้าว่า พ่อหมาจำเริญ เจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่ห้าที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือข้าแต่ท่านพระยายม ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยท่าน ในหมู่มนุษย์เจ้าไม่ได้เห็นหญิงหรือชาย ที่ตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้าง ขึ้นพองเขียวช้ำมีน้ำเหลืองเยิ้มบ้างหรือข้าแต่ท่านพระยายมข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่ท่าน พ่อหมาจำเริญ เจ้านั้นเป็นผู้รู้เรียงสา เป็นผู้ใหญ่แล้ว เพียได้มีความคิดดังนี้บ้างหรือว่า ถึงตัวเราแล ก็มีความตายเป็นธรรมดา จะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เอาเถิด ถ้าไร เราจะทำความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจข้าแต่ท่านพญายมข้าพเจ้าไม่อาจคิดได้เลย ประมัวประมาทเสียแล้ว ดีละ่ะ พ่อหมาจำเริญเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกาย ทางวาจาและต่างใจไว้ พระมัวประมาทเสีย เหล่านายนริบาลจะลงโทษโดยอาการที่เจ้าประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนั้นไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ ไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ ไม่ใช่มิตรอมาต หรือญาติสายโลหิตทำให้ไม่ใช่สมณพราหมณ์หรือเทวดาทำให้ เจ้าทำบาปกรรมนั่นเอง เจ้าจะต้องได้รับผลของบาปกรรมนั้น Then after praising and questioning and cross-questioning him about the fourth divine messenger, King Yama praises and questions and cross-questions him about the fifth divine messenger, said, "Good man, did you not see the fifth divine messenger?" to appear in the world? No, I did not, Venerable Good man, have you never seen in the world a man or a woman, one day dead, two days dead, three days dead, bloated, livid, and oozing out with matters? Yes, Venerable I have. Good man, did it never occur to you an intelligent and mature man. I too am subject to death. I am not exempt from death. Surely I had better do good by body, speech, and mind. Venerable sir, I was unable. I was negligent. Good man, through negligence, you have failed to do good by body, speech, and mind. Certainly, they will deal with you according to your negligence. But this ill action of yours was not done by your mother, father, was not done by your brother and sister, was not done by your friends, companions, and kinsmen, was not done by recluses, Brahmins, and Devas. This evil action was done by you yourself and you yourself will experience its result พยายมครั้นไต่สวนซักไซไล่เลียง Then after pressing and questioning and cross questioning him about the fifth divine messenger, the king Yama is silent. เหล่านายนิรบาล จะลงโทษสัตว์นรกนั้นด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทะพันธนะคือการจองจำห้าแห่ง คือตรึงตะปูเหล็ก ร้อนแดงที่มือข้างที่หนึ่งข้างที่สองที่เท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สองและที่ซวงอกตรงกลาง สัตว์นรกนั้นจะได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในนรกนั้น ก็จะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด Now the wardens of hell torture him with the fivefold transfixing. They drive a red-hot iron stake through one hand. They drive a red-hot iron stake to the other hand. They drive a red-hot iron stake through one foot, the other foot, and they drive a red-hot iron stake in the middle through his breast. There he feels painful, racking, piercing feelings, yet he does not die, so long as the evil action has not exhausted its result. เหล่านายนริบาลจะสับสัตว์นรกนั้น ขึงพืชแล้วเอาขวานถาก จะจับสัตว์นรกนั้น เอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลงข้างล่าง แล้วถากด้วยปลาจะจับสัตว์นรกนั้นเทียมรถ แล้วให้วิ่งกลับไปกลับมา บนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่ว ลุกโผล่มีแสงโชดช่วง จะให้สัตว์นรกนั้นปีนขึ้นปีนลง ซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ ที่มีไฟติดทั่ว ลุกโผล่มีแสงโชดช่วง จะจับสัตว์นรกนั้น เอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลงข้างล่าง แล้วโยนลงไปในหม้อทองแดง ที่ร้อนแดง มีไฟติดทั่ว ลุกโปร่งมีแสงโชดช่วง สัตว์นรกนั้นจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้น และเขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่ จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้าง พล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้าง พล่านไปทางขวางครั้งหนึ่งบ้าง เขาย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อน อยู่ในหม้อทองแดงนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด Next the wardens of hell throw him down and pare him with axes. Next the warden of hell set him with his feet up and his head down, and pare him with ades. Next the wardens of hell harness him to a chariot, and drive him back and forth across ground the burning, blazing, and growing. The wonders of hell make him climb up and down great mount of coals that are burning, blazing, and growing. The wonders of hell take his feet up and head down, and plunge him into a red-hot metal cauldron that is burning, blazing, and glowing. He is cooked there in a swirl of froth, and as he is being cooked there in a swirl of froth, he is swept now up, now down, now across. There he feels painful, racking, piercing feeling yet he does not die, so long as the evil action has not exhausted its result. ภิกษุต้้งหลาย เรานายนริบาลจะโยนสัตว์นรกนั้นลงไปในมหานรก ก็มหานรกนั่นแหละมีสี่มุมสี่ประตู จัดแบ่งไว้เป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยแผ่นเหล็ก พื้นของมหานรกนั้นก็ล้วนแล้วด้วยเหล็ก ลุกโปร่งโชดช่วงแผ่ใบตลอดรอยโยดรอบด้าน ตั้งอยู่ตลอดการทุกเมื่อ ก็มหานรกนั่นแล มีเปลวไฟพุ่งจากด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือ ปรุงขึ้นจากข้างล่าง จดข้างบน ปรุงขึ้นจากข้างบน จดข้างล่าง สัตว์นรกนั้นย่อมได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์ กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในมหานรกนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด next the wardens of hell throw him into the great hell now As to that great hill, because it has four corners, and it's built with four doors, one set in each side, walled up with iron all around, and shut in with an iron roof. Its floor as well is made of iron, and heated till it glows with fire the range is a full hundred leagues, which it covers all pervasively. Now, the flames that surge out from the great hill's eastern wall dash against its western wall. The flames that surge out from its western wall dash against its eastern wall. The flames that surge out from its northern wall dash against its southern wall. The flame that surged out from its southern wall dash against its northern wall. The flames that dash out from the bottom dash against the top, and the flame that surged out from the top dash against the bottom. There he feels painful, racking, piercing feelings, yet he does not die so long as the evil action has not exhausted its result ภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกลประตูด้านหน้าของหมานรกถูกเปิดสัตว์นรกนั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็ว เมื่อเขาวิ่งไปอย่างเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้าง ไม่เนื้อบ้าง ไม่เอ็นบ้าง แม้กระดูกทั้งหลาย ก็เป็นควันตลบอวัยวะที่ถูกไฟไหม้แล้ว จะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่เขาใกล้จะถึงประตู ประตูนั้นก็จะถูกปิด และย่อมมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยร่วงระยะการนานไกล ประตูด้านหลัง ของมานรกถูกเปิด หรือประตูด้านเหนือถูกเปิด หรือประตูด้านใต้ถูกเปิด สัตว์นรกนั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็ว เมื่อเขาวิ่งไปอย่างเร็ว ย่อมถูกไฟไหม้ผิวบ้าง ไม่หนังบ้าง ไม่เนื้อบ้าง ไม่เอ็นบ้าง แม้กระดูกทั้งหลาย ก็เป็นควันตลบ อวัยวะที่ถูกไฟไหม้แล้ว จะกลับคงรูปเดิมทันที และในขณะที่เขาใกล้จะถึงประตู ประตูนั้นก็จะถูกปิด สัตว์นรกนั้นก็จะได้รับทุกขเวทนา อันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อน อยู่ในมหานรกนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด Because sometime or other at the end of a long period there comes an occasion when the great walls eastern door is open. He runs towards it, treading quickly. As he does so, his outer skin burns, his inner skin burns, his flesh burns, his sinews burn, his bones turn to smoke, and it is the same way when his food is uplifted. When at long last he reaches the door, then it is shut. Sometime or other, at the end of a long period, there comes an occasion when the great hill's western door is open, or when its northern door is open, or when its southern door is open. He runs towards it treading quickly. As he does so, his outer skin burns, his inner skin burns, his flesh burns, his sinews burn, his bones turn to smoke, and it is the same when his foot is uplifted. When at long last he reaches the door, then it is shut. There he feels painful racking, piercing feelings, yet he does not die, so long as the evil action has not exhausted its result. พิสุทั้งหลายย่อมมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกลประตู ด้านหน้าของหมานรกนั้นถูกเปิด สัตว์นรกนั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็ว และในครั้งนี้เขาจะออกจากประตูนั้นได้ Sometime or other, at the end of a long period, there comes an occasion when the great hill's eastern door is open. He runs towards it, treading quickly, and this time he comes out by that door. ก็แต่ว่ารอบๆมหานรกนั้นแหละมีนรกคูด คือนรกอุจระขนาดใหญ่อยู่ เขาจะตกลงในนรกอุจระนั้น ก็ในนรกคูด หรือนรกอุจระนั่นแหละจะมีสัตว์ บากดังเข็ม คอยเชื่อเฉือนผิว ครั้นเชื่อเฉือนผิวแล้ว ย่อมเชื่อเฉือนหนัง ครั้นเชื่อเฉือนหนังแล้ว ย่อมเชื่อเฉือนเนื้อ ครั้นเชื่อเฉือนเนื้อแล้ว ย่อมเชื่อเฉือนเอ็น ครั้นเชื่อเฉือนเอ็นแล้ว ย่อมเชื่อเฉือนกระดูก ครั้นเชื่อเฉือนกระดูกแล้ว ย่อมกินเยื่อในกระดูก เขาจะได้สวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อน อยู่ในนรกคูดนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด Immediately next to the great hell is the vast hell of excrement. He falls into that. in that hell of excrement, neither mounted creatures bore through his outer skin, and bore through his inner skin, and bore through his flesh, and bore through his sinews, and bone, through his bones, and devour his marrow. that he feels painful, racking, piercing feelings yet he does not die, so long as the evil action has not exhausted its result. ก็รอบบนรกคูดหรือนรกอุจจาระนั้น มีนรกฐานเท่ารึง หรือกุกะกุละนรกขนาดใหญ่อยู่ เขาจะตกลงในนรกฐานเท่ารึงนั้น และรอบๆนรกฐานเท่ารึงนั้น จะมีป่างิ้วขนาดใหญ่ สูงหนึ่งโยชน์มีหนามยาวิบกองคุลีมีไฟติดทั่ว ลุกโปร่งมีแสงโชดช่วง เหล่านายนริบาลจะบังคับให้สัตว์นรกนั้นขึ้นขึ้นลงลงที่ปากนิ้วนั้น รอบๆป่านิ้วนั้น มีป่าใหญ่ที่มีใบเป็นดาบ เขาจะเข้าไปในป่านั้น จะถูกใบไม้ที่ลมพัด ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้าง ตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้าง ก็รอบๆป่าไม้ที่มีใบเป็นดาบนั้น จะมีแม่น้ำที่มีน้ำเป็นด่างขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ เขาจะตกลงในแม่น้ำที่มีน้ำเป็นด่างนั้น ลอยไปในแม่น้ำนั้น ตามกระแสบ้าง ทวนกระแสบ้าง ทั้งตามกระแสและต่วนกระแสบ้าง เขาย่อมได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อน อยู่ในนรกต่างๆเหล่านั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด and immediately next to the hell of excrement is the vast hell of hot embers he falls into that immediately Next to the hill of hot embers is a vast wood of simbali trees, a leash high, bristling with thorns, sixteen finger breadths long, burning, blazing, and growing. They make him climb up and down those trees. Immediately, next to the wood of simbali trees, is a vast wood of salt leaf trees. He goes into that. The leaves, stirred by the wind, cut his hands and cut his feet, and cut his hands and feet. They cut his ears, his nose, and cut his ears and nose. Immediately next to the wood of salt leaf trees is a great river of caustic water he falls into that. There he is swept along the stream and against the stream, and both along and against the stream. There he feels painful, racking, piercing feelings, yet he does not die so long as the evil action has not exhausted its result. ก็เหล่านายนริบาลจะพากันเอาเบ็ด เกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นวางไว้บนบก แล้วถามสัตว์นรกนั้นว่าเจ้าต้องการอะไร ถ้าสัตว์นรกนั้นตอบว่าหิวเหล่านายนริบาลก็จะใช้ขอเหล็กที่ร้อนแดง ลุกโลงมีแสงโชดช่วง เกี่ยวปากให้อ้าออก แล้วใส่ก้อนโลหะ อันร้อนแดงที่มีไฟติดทั่ว ลุกโลงมีแสงโชดช่วง เข้าไปในปาก ก้อนโลหะนั้นไม่ริมฝีปากบ้าง ไม่ปากบ้าง ไม่คอบ้าง ไม่ท้องบ้างพาเอาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของสัตว์นรกนั้น ออกมาส่วนถวานเบื้องต่ำและถ้าสัตว์นรกนั้น บอกว่ากระหายเหล่านายนิบาล ก็จะเอาขอเหล็กที่มีไฟติดทั่ว ลุกโปรมีแสงโจ้ช่วงเปิดปากออก แล้วเอาน้ำทองแดงที่มีไฟติดทั่ว ลุกโปร่งมีแสงโชดช่วงกรอกเข้าไปในปาก น้ำทองแดงนั้น จะไม่ริมฝีปากบ้าง ไม่ปากบ้าง ไม่คอบ้าง ไม่ท้องบ้าง ของสัตว์นรกนั้น และจะพาเอาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ ออกมาส่วนถวานเบื้องต่ำเขาย่อมได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อน อยู่ในนรกนั้น ็จะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด next the wardens of hell p u l l him out with a hook and setting him on the ground they a s k him what do you want if he said hungry then the wardens of hell p r i z e open his mouth with red hot iron tongs burning blazing and glowing and they throw into his mouth a red hot metal ball, burning, blazing, and glowing. It burns his lips, burns his mouth, burns his throat, burns his stomach, and it passes out below, carrying with it his intestines and mesentery. If he say thirsty, then the wonders of hell Please open his mouth with red hot iron tongs, burning, blazing, and glowing, and they pour into his mouth molten copper, burning, blazing, and glowing. It burns his lips, burns his mouth, it burns his throat, it burns his stomach, and it passes out below, carrying with it his intestines and misanthropy. There he feels painful, ragging, piercing feelings, yet he does not die, so long as the evil action has not exhausted its result. เหล่านายนริบาลก็จะโยนสัตว์นรกนั้น Then the ones of hell throw him back again into the great hell. พิสุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วพญายมในที่นั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า พวกคุณเอ๋ยในยะว่า เหล่าสัตว์ที่ทำกรรมลามกไว้ในโลกนี้ ย่อมถูกนายนริบาล ลงโทษชนิดต่างๆเห็นป่านนี้ โอ๋หนอ ขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ ขอพระตถาคต ผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงเสด็จ อุบัติขึ้นในโลก ขอเราพึงนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พึงทรงแสดงธรรมแก่เรา และขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิด It has happened that the king Yama thought those in the world who do evil unwholesome actions indeed, have all these many kinds of tortures inflicted on them. Oh, that I might attain the human state, that a Tathagata, accomplished and fully enlightened, might appear in the world, that I might wait on that blessed one, that the blessed one might teach me the Dhamma, and that I might come to understand that blessed one's dhamma พิสุทั้งหลาย ก็ข้อความนี้ เราไม่ได้ฟัง จากสมณพราหมณ์อื่นใด แล้วจึงบอก ก็เราบอกเรื่องที่เรารู้เอง เห็นเอง ปรากฏเองทั้งสิน้นและในที่นั้นได้กล่าวคำที่เป็นคาถา สืบไปว่า มานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่ มานพเหล่านั้น เข้าถึงหมู่ที่เลว ย่อมเศร้าโศกต่อกาลนาน ส่วนสัตว์บุรุษเหล่าใด เป็นผู้สงบในโลกนี้ อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ไม่ประมาทในอริยธรรมในการไหนๆ เห็นภายในความยึดมั่นถือมั่น ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตาย เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น จึงหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความเกิดและความตายสัมบุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับเย็นในปัจจุบัน ล่วงเวรและภัยทั้งปวง ข้ามพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ Pickles I tell you this not as something I heard from other recluses or Brahmin I tell you this as something that I have actually known, seen, and discovered by myself. Then the Sublime One said further in stanza, Though warned by the divine messengers, full many are the negligent, and people may sorrow long indeed, once gone down to lower world. But when by the divine messengers, good people here in this life are warned. They do not dwell in negligent, but practice well the noble Dhamma. Clinging they look upon with fear, for it produces both and death, and by not clinging they are free in the destruction of both and death they dwell in bliss, for they are safe, and reach nibbana here and now. They are beyond all fear and hate. They have escaped all suffering.